Աշնան սրտահույզ եղերերքը խենթացրել էր մոլագարքամուն, որն անզուսպ սակով գահավիժեց մի գամած լեռնաբարձունքից ու շնչակտուր մոլորվեց անորջող անտարի թավուտում։ Բայց տարեց անտարն անկարող էր զսպելու բնության խելահեղ հևքը տապալելով փտած ծառերը, աշնան վերջին վախվորած տերևները երախն առած դուրս բրծավ տափաստան։ Ու կարծես աշնան հետապնդումից հալածված սլացավ դեպի անհուն հարթավայրի անհայտությունը։ Լեռան ամրակուր գրկում պատսպարված գյուղակը կարծես չնկատես քամու ավերիչ մոլուցքը։ Մելամաղձոտ աշնան անձրևերքից նիրհող գյուղակին հողմակոս մրիկը գառնան զեփյուր էր թվում։ Գյուղի Փայտաշեն դպրոցի երկրորդ դասարանում էր սովորում Անդոն, երբ ճայթեց պատերազմը։ Պարտաճանաչ էր եւ շատ խելացի։ Մայրը հաճախ էր տուն բերում պատվոգրերն ու գովասանագրերը ու հաճախ էր համեստորեն շիկնում ուսուցիչ դասվարների շռայլ գովեստներից։ Երազում էր ավտոմեքենա ունենալ եւ վարորդ դառնալ բայց աշխարհավեր պատերազմը հեքիաթների Չարվիշապի պես փշոտ տափաստանից մաղձոտ մոլուսկով սողաց եւ ամուր օղակեց Լեռնագյուղի փեշերը։ Նրա թունավոր մագիլներն անընդմեջ ծվատում էին ճկնաղ գյուղակի մարմինը։ Գյուղամիջում հաճախ էին մահաբեր ռումբեր պայթում։ Ստիպված դպրոցը փակեցին, որովհետև այն կարող էր նույնիսկ կողքին ընկած արկից քարուքանդ լինել։ Գյուղից քիչ ներքև Լեռնալանջի կուրծքը ճակճկել էր պաշտպանական դիրքերից։ Անդոյի 16-ամյա եղբայրն ու հայրը նույնպես զինվորագրվեցին գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատին եւ չնայած դիրքերը տնից կես կիլոմետր հեռավորության վրա էին գտնվում, նրանք շաբաթներով տուն չէին գալիս։ Իսկ երբ երկարատև ծանր ու անքուն մարտական հերթապահությունից տուն էին վերադառնում, Անդոն անթակույց նախանձով էր նայում եղբոր Երվանդի կիսազինվորական համազգեստին ու որսորդական հին հրացանին։ Հորը հազիվ էր ճանաչում թավմորուքի եւ ցեխակոլոլ հագուստի մեջ։ Նա սիրալիր ու հոգատար նստում էր Անդոյի կողքին, սովորեցնում եւ հարցնում դասերը, որոնք երեխան տաններ պարապում դպրոցը փակվելուց հետո։ Հաճախ անզուսպ հրճվանքով հաղթ բազուկների վրա էր թռցնում նրան ու ասեղատիպ ծակծկով բեղերով ցավոտ համբուրում։ Բայց մինչ անձրևային օր Երվանդը միայնակ տուն եկավ, մահու չափ գունատ ու տխուր։ Հետը մի քանի տարեց համագյուղացիներ կային։ Մամ, պապան, պապան։ Երվանդը խեղտող փղձուկից չկարողացավ խոսքը շարունակել, իսկ մայրը դառնորեն լաց եղավ։ Անդոն զարմացավ, Ախր Երևանն ինչ ասաց, որ մայրն այդպես աղեկտուր լաց եղավ։ Չնայած տեղատարապ անձրևին նա դուրս գնաց, որ เป զի չտեսնի իրար փաթաթված մոր եւ եղբոր այրող արցունքները ու հոգեցունց լացը։ Անդոյի զարմանքը կրկնապատվեց, երբ տեսավ, որ հայրը քնել է խաղողի թարմայի տակ դրված երկաթյա մարճակալին, որի վրա սիրում էր քաղցր ննջել ամռան կիզիչ հետմիջորեին։ Իսկ հիմա հայրն անհոգ քնել էր ցուրտ ու անձրևոտ երկնքի տակ։ Երբ սթափված հարազատները դուրս եկան, սարսափած տեսան, որ Անդոն հոր արնածոր գլուխը գրկած արտասվաթոր բողոքում էր, որ եղբայրը նեղացրել է մորը։ Մի կերպ նրան հեռացրին հորից, Անդոն այլևս չտեսավ նրան։ Արդեն ձմեռնամուտ էր։ Մայրը դրսում միայնակ փայտ էր կտրում։ Անդոն թողեց կիսանթերցած դասը եւ դուրս եկավ մորն օգնելու։ Մամ, եկել եմ օգնելու։ Այդ տղան ներս գնա, կմրսես։ Մամ, Երվանդն ասում էր, որ մինչև իր գալը պիտի քո աչ թևը լինեմ։ Դու կտրի, ես տուն կտանեմ։ Մայր ու որդից ծրտաշունչ ձմռան ցակցկող սառնության մեջ ջերմացել էինք քաղցր զրույցով տարված։ Անդո, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Մայրը հաճախ էր տալիս այս հարցը, բայց պատասխանը փոխվել էր։ Զինվոր եմ դառնալու։ Գնալու եմ Երվանդի ու papayi նման կռվեմ, ոգևորված պատասխանեց նա։ չարագույժ ամպերից իջնող ձյամփաթիլի պես աննկատ երկնքից մի մահասփյուռ ինքնաթիռ կախվեց։ Բնազդային մի լարումով մայրը նետվեց ու թխսկանի պես իր տակն առավ Անդոյին, որը փայտախորձը ձերքին տուն էր շտապում։ Ահեղ պայթյունից Անդոյին թվաց, թե գլխում ինչ-որ բան հալվեց, տակ հեղուկի պես հոսեց ականջներից ու քթից։ Մարող գիտակցության վերջին արկայծումը դղրդինով փլվող տունն էր եւ մոր անբնական ցնցվելը։ Երբ օրեր տևած անգիտակցությունից հետո բացվեցին աչքերը, անթափած մշուշի միջից դուրս լողաց եղբայրը։ Լողաց տատանվեց, մինչև իրական ու շոշափելի կանգնեց Անդոյի գլխավերևում, բայց մայրը չկար։ Նա փակեց ու նորից բացեց աչքերը, հուսալով, որ մայրն էլ դուրս կգա մառախուղից եւ կկանգնի եղբոր կողքին, բայց այդպես չեղավ։ Անդոյի գլխի մեջ կարծես կապար էին լցրել, որը բուցավ էր առաջ բերել քունքերում, իսկ ականջներում չլռող դղրդյուն կար։ Փորձեց մորը կանչել, բայց չկարողացավ բերանը բացել։ Լեզուն կպել էր քիմքին, իսկ կոկորթը չորացել էր այրող ցավերից։ Միայն անորոշ շուրթերը բացուխու parեց, իսկ եղբոր դառնաղի լացից հասկացավ, որ հայրը նորից կռիվ չի գնացել, այլ մի ուրիշ հերավոր ու անհայտ տեղ, իսկ մայն այլևս չի գալու, որովհետև նրա մոտ է գնացել, անվերադարձ ու մշտնջենական։ Նրանք հիմա երկնքում են, որտեղ միայն բարի մարդիկ են գնում, երբ քնում են հավիտյան։ Անդոն երանությամբ հիշեց, երբ մոր հետ կտակարան էին ընթերցում, իսկ մայրը մեկնաբանում էր այն։ Ժամանակը վարարած հոսեց Լեռնալանջնի վար, հորցանքի մեջ խեղտելով արնախում պատերազմը։ Հրեշը հողմավար քշվեց հերու հերու, ոչնչանալու այնտեղ, որտեղից ծնվել էր։ Զինվոր գյուղացին տուն դարձավ, որ เป զի Թշխեն պատերազմի ավերիչ հետքերը նույնպես ջնջի ծվարած գյուղի վրայից։ Երբ Անդոն ճաշելիս հացի մանրակտորները դեպի ակաժներն ու քիթը տարավ, Երվանդը հասկացավ, որ դա մանկական չարաճճիություն չէ։ Եղբոր ուղեղը մթագնվել էր խավարի մշուշով։ Երբ Գարունը արփեցնող վարարումով հոսեց երակներում, Երվանդը հասկացավ, որ սիրում է Ռոզան անունով հարևանի աղջկան։ Երբ հաղթանակով տուն դառնալիս չտեսավ բլրակի վրա արխայավայել բազմած հայրական տունը, հասկացավ, որ նորը պիտի կառուցի։ Ու մանկան ճիճը թոնրածխով օծված երկինք բարձրացավ նրա օջախից։ Անդոն մասամբ կորցրել էր խոսելու ունակությունը։ Բարերն արտասանում էր կիսատ, իսկ միտքը կծկտուր։ Միայն իրեն հասկանալի լեզվով ինքն իր հետ խոսելով ու վիճելով առավոտից երեկո թափառում էր գյուղի փողոցներում ու հանդերում։ Արկի պայթյունից ավերված դպրոցի փոխարեն ժամանակավոր մի տուն հատկացրին, որը գյուղից հեռացած մի ընտանիքի էր պատկանում։ Անդոն նույնպես դպրոց գնաց, չնայած չէր էլ հիշում, թե ինչու են այսքան երեխա միտեղ հավաքվում։ Միայն հիշողության մշուշոտ ցալքերում լույսի մի ցոլք էր ճառագում, կապված մորպես քնքուշ ու արևադեմ ուսուցչուհիների հետ, որոնք հիմա կոպիտ ու խիստ են դարձել։ Երվանդին խորուրդ տվեցին Անդոյին անհատական պարապմունքների փոխադրել, նկատի ունենալով նրա մտավոր հետամնացությունը։ Երվանդը սկզբում վիրավորվեց, անտեղի բարկացավ ու բողոքեց, բայց հետո հաշտվեց այդ մտքի հետ, որովհետև Անդոն հաճախ էր ծեց կրտուկ սարկում դպրոցում։ Նախկին պաշտպանական դիրքերի հարևանությամբ նոր դպրոց կառուցեցին, նախկինից ավելի մեծ ու հարմարավետ։ Դպրոցում մի անկյուն էին հատկացրել զոհվածների հիշատակին։ Երևանտին նույնպես հravirեցին նոր դպրոցի բացման արարողությանը։ Հանդիսավոր ելույթների ժամանակ բոլորի ներողամիտ ժպիտների ներքո Անդոն մտեցավ, սկսեց շոյել հոր մեծադիր նկարը։ Երբ նրան մի կերպ հեռացրին, Երևանտի սիրտը մղկտաց։ Եղբոր խոշոր ու անմիտ աչքերում մարգարտահատիկ արցունք էր փալփլում։ Անդոն տուն եկավ ուշ երեկոյան։ Անդո որտեղ էիր, հարցրեց անհանգստացած եղբայրը։ Էդի մաշի բերի ես քշի, կծկտուր բացատրեց նա։ Էդ ինչ ասեց, ժպտալով հարցրեց կինը, Ռոզանը։ Ասում է Էդիկը մեքենա է բերել, ես էլ քշել եմ։ Երկուսով ուրախ ծիծաղեցին։ Լավ, Ռոզան, դու Անդոյին հաց տուր, ես գնամ Էդիկին շնորհավորեմ։ Զինվորական վերարկուն հակնելով ասաց Երվանդն ու դուրս գնաց։ Էդիկը սպիտակ մոսկվիչ էր գնել։ Երևի արտասահմանի բարեկամներն են օգնել մտածեց Երվանդը։ Դա գյուղի առաջին մարդատար ավտոմեքենան էր։ Վա, Երվանդ ջան, բարով ես եկել, համեցի, նստի, հրավիրեց կիսահարփած տանտերը։ Էդիկ ջան, եկա շնորհավորեմ, համ էլ ասի տեսնեմ Հոմեր Անդոն չի անհանգստացրել։ Չէ, Երվանդ ջան, ինչ անհանգստություն, ինչ բան։ Մենակ թե այսօր ուր գնացել եմ, այդ խեղճ երեխան ավտոյի հետևից վազելով եկել է։ Սեղանի շուրջ նստածները բնազդաբար հրհրացին։ Լավ, ես գնամ, շփոթված կմկմաց Երվանտն ու գրեթե փախավ հարփած ամբողի գինեհոտ վանող քրքջոցից։ Անդոն ամեն այգաբացի դուրս էր գալիս բակ ու зерքերը լայն տարածած այնպես էր կանգնում, կարծես պատրաստում էր գրկախարվել արշալույսի ճաճանշների հետ։ Արևածագը դիմավորելուց հետո նստում էր տան պատշգամբում ու երազուն հայացքով ճախրում դեպի հարթավայրի ալեծուփ հերուները։ Իսկ երբ իջնում էր պատշգամբից, ձայնն ավտոմեքենայի շարժիչի ձայնին նմանեցնելով վազվզում էր գյուղի փողոցներում, ձևացնելով, թե մեքենա է վարում։ Մի օր Անդոն տուն մտավ ծեծված ու արնակոլոլ, մտավ ու ջարդված աղեկտուր տնքոցով փլվեց մահճակալին։ Երվանդի սրտից արյուն կաթեց։ Անդո, էդ ինչ ա եղել։ Էդի ծեծի, հեծկլտաց նա։ Ռոզանը չհասցրեց կանխել փոթորկված ամուսնուն, որ նահեղ ոստյունով դուրս նետվեց տնից։ Քիչ հետո Էդիկը թավալվում էր նրա ոտքերի տակ, զարհուրած ու այրուն լվա։ Վրա հասած համագյուղացիներին հազիվ հաջողվեց նրան խլել կատաղած Երվանդի ճիրաններից։ Շրջկենտրոնից թաղային տեսուչ եկավ, որը Երվանդի մարտական ընկերներից էր։ Երվանդ, ես հասկանում եմ, որ ծանր է քեզ համար, հորթորես նա, բայց Անդոյին պետք է բժշկի մոտ տանել։ Գյուղացիները բողոքում են։ Ինչ, որ մի որբ երեխա գիշերները ավտոյի տակա քնում, զայրացած ընդհատեց Երվանդը։ Ախր հասկացիր, ավտոմեքենայից մասեր է հանելու փչացրել, իսկ մի քանի երեխայի քարերով վիրավորել է։ Ներիր Երվանդ, ուղակի քո եւ լուսահոգի հորդ խաթեր բան չեն ասել։ Ես մի լավ հոգեբույժի տեղ գիտեմ, արի միասին գնանք մոտը։ Հանգստացնող դեղեր կնշանակի եւ ամեն ինչ լավ կլինի, կտեսնես։ Լավ, մի բան կմտածենք։ Անորոշ պատասխանեց Երվանդը։ Հաջորդ օրվանից Անդոյին բանտարկեց տանը, բայց երբ նա փայտով եղբոր երեխայի գլուխը ջարդեց, վերջինս գազազեց։ Ձերքնկած բահով սկսեց ծեծել նրան։ Անդոն հազիվ ճողոպրեց, կաղալով ու հալածված։ Գիշերեց Էդիկի ավտոտնակում։ Այդ օրվանից նա սկսել էր հազվադեպ Երևալ գյուղամիջում։ Հայացքն անմիտ էր ու բութ։ Հոգեբույժի նշանակած դեղերից խիստ նիհարել էր, կարծես քայլող կմախք լիներ։ Երբեմն անգիտակից ննջում էր պատահական որևէ թփի կամ ծառի տակ, բայց դեղ ընդունելու ճիշտ ժամին անպայման տուն էր գնում։ Իսկ երբ դեղերը վերջացան, Անդոն կրկին աշխուժացավ։ Թրթուրավոր տրակտորների հետևից դաշտ էր վազում ու ձևացնում, թե նրանց նման վար է անում։ Աշնանային ցուրտ առավոտներին, երբ մարդիկ վերմակի տակ սառում էին, նա բարակ վերնաշապիկով արդեն վազվզում էր գյուղի անմարտ փողոցներում, իբր ավտոմեքենա է վարում։ Չնայած բժիշկը զգուշացրել էր, որ կրկնվելու դեպքում նորից դեղեր տան նրան, բայց դրանք շատ թանկ էին, իսկ Երվանդը հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում եւ չկարողացավ նորից դեղ գնել։ Անդոն սիրահարվել էր։ Վերջին ժամանակները գյուղ վերադարձած համագյուղացիներից մեկի աղջիկներ՝ տխահեր ու ճկնաղ մի էյակ։ Երվանդ, ես ուզի ամուսնանա, ամբողջ օրը կրկնում էր նա։ Ում հետ անդո, բարեհոգաբար ճպտում էր եղբայրը։ Ես Մարինի սիրի, լինում էր պատասխանը։ Նույնիսկ առանց դեղերի նա լրջացել էր ու իրեն հանգիստ էր պահում գյուղամիջում, երբ ծաղրում էին նրան նստում էր աշնանային տերևաթափ ծառերի տակ ու երանությամբ երազում այդ աղջկա մասին։ Նրա տեսիլներում հայտնվում էր Էդիկի ճերմակաթույր Մոսկվիչը, որով ինքն ու Մարինեն սլանում են հերու ու հերու, դեպի անսահման հերուները, դեպի ջերմագորով արևը, իսկ հետևին նստատեղին հայրն է, մայրն ու Երվանդը։ Մոտերքից ավտոմեքենայի շարժիչի ձայն լսվեց ձայնն այնքան մոտիկ էր, որ Անդոյին թվաց, թե դա իր անիրական անուրջի շարունակությունն է։ Նա բնազդաբար դուրս ցածկեց ծառի տակից եւ հայտնվեց ավտոճանապարհին։ Էդիկը չհասցրեց արկելակել սրընթաց արագությամբ սլացող ավտոմեքենան։ Անդոն կարծես պատրաստում էր գրկել այն, բայց ավտոմեքենան վանեց նրան ու շպրտեց հեռու։ Անդոյի սառած ու խոշոր աչքերում ապշած մի ժպիտ էր քարացել։ Դեռ չեկած Աշունը գիտեր, որ պիտի գնա, որ เป զի շարժվող սողացող ժամանակի տպավորություն ստեղծվի։ Աշունը պիտի գնար, որովհետև ժամանակի թեկուս թվացյալ շարժումն ու գալիք կենարար գարնաշունչը սպեղանի պիտի լինեին գյուղի արնածոր վերքերին։ Իսկ սարսուր ցրտերի մեջ անրջող գյուղը ջերմանում էր զմրուխտավար շքերթով մոտեցող գարնան երազով՝ լուսավոր, հուսատու եւ բազմախորուրդ։